you Vysokých Tatier. Vítajte pri počúvaní. Počasie tu máme také, troška slniečko vykuklo, teraz sa schovalo. Už je tu skoro jar, sneh sa nám tu topí. Neviem ako u vás, Peťo Kršiak mi volal pred reláciou, že v Bystrici mrholí. A ďalší Ľuboš mi volal, kde si z hore Hronia, že tam slnko nevyšlo, posledných tuším posledný týždeň, tak počasie sa nám mení. <clears throat> Ako náš život, už sme na to zvyknutí a príjmajme každá podoba toho počasia. Nie je zlo. Je to príroda a má niečo pozitívne, má niečo aj negatívne. Dnes si niečo posvietime na tému Ak nesvietiš, nezacláňaj. Napadlo ma to, mám to v jednej pesničke, ktorú som nahral takúto, takýto termín. Čo to asi znamená? No, z Evanília Ježišovho je, že keď niekto je už na tom svietniku, tak mal by svietiť a nemal by tam dymiť, alebo mať zhasnuté svetlo a dávať zlý príklad to znamená, keď v skrytosti, keď niečo robíme a negatívne, a chybné, tak to není až taký problém. Potrebujeme každý aj fázu, e, že ponoriť sa do nejakej e, z tej svojej vlastnej predstavy, vlastnej morálky, možno aj do svojich hriechov, aby sme tam niečo spoznali, možno potrebujeme padnúť do blata, aby sme zistili, aký je to mystický zážitok a potom e, to no, s niečím porovnali, môj brat mi volal z Bratislavy, že on celý život je zdravý a až teraz si uvedomil ezoterik 1, že keď má rozrezanú nejaké lítko, tam, kde si sa mu nejaký úraz vážny stal, musel ísť do nemocnice, krvácalo to, zošívalo to, bol v nemocnici nejakých pár dní, až vtedy si on uvedomil, aké cenné je zdravie to je taká malá ukážka toho, prečo ľudia potrebujú byť mimo Boha, mimo kresťanstva, potrebujú byť aj v hriechu, potrebujú byť chorí. No potrebujeme to ako zážitok. Ja som mal takýto zážitok asi nejaké 2-3 dní dozadu, že som vám zažil prázdnotu. Predstavte si. Zážitok prázdnoty, bolo to boľavé, a ja keď trpím, tak nevzdy nezvyknem sa opiť alebo si zobrať nejaké prášky na ukludnenie. Ja trpím s Kristom a tak som sa premodlil možno polnoci a vychutnával som si tú prázdnotu. Na druhý deň to skončilo a prišla taká normálnosť, prírodzená blaženosť, ktorú mám, ďaká Bohu, a prečo som to zažil pre pána Jána? To som už dávno nemal prázdnotu. To som musel urobiť nejaký hriech. A kde? A tak som skúmal. A tak som vám našiel, že som mal nejakú veľmi silnú túžbu. Nestal sa nejaký ako skutok s niekým niekde. To bolo vnútri, bola to moja osobná túžba a prešiel som za nejakú hranicu, kde som asi nemal, ja som nevedel, <laughs> že to je tá hranica, no tak už viem, asi som prešiel a robil som niečo, čo som nemal, tam som robil niečo, čo sa mi stalo, že to je pozitívne, v túžbách to bolo, no a asi som zrešil, nechtiel. Tak som si to uvedomil, ľutoval, prišlo následok, ako po každom jednom hriechu vám príde, všímajte také seba pozorovanie, že niečo robíme a chceme dobro, samozrejme, všetci chceme dobro, len to, že sme naivní, hlúpi a že sme aj e, namyslení, to málo kto si uvedomuje, tak s tou nekvalitou mentálnou, intelektuálnou, duchovnou robíme ten život a potom prídeme, urobíme nejaké tie skutky, samozrejme dobré, a príde nám nejaká výčitka. Viackrát som vám to opakoval, e, že to patrí k duchovnému životu, aj tomu normálnemu životu, pretože skúšame. Ani v Biblii není presne napísané, koľko rohlíkov máme z jesku treske na raňajky. Jeden potrebuje jeden rožok, druhý potrebuje 7 rožkov, lebo má 2,20 m a pol kila tresky. To je pre ňoho normálne, pre druhého to je obžerstvo. To sa presne nepíše, to si musíme každý nejako odskúšať sami, čo je pre mňa, koľko rohlíkov ja si môžem dovoliť, aby som teda robil dobro, budoval si to telo, zdravie, hoci vraj, že vraj tie, to biele pečivo nie je až také zdravé. Toto sa dozviete. A skôr je takéto tmavšie. Tak robíme, robíme, prekračujeme nejaké hranice a učíme sa. A čo vám ja, tak môžem, vyučujem vás tu všelijakých vecí, i nadprirodzených, a nejakých teologických a vznešených. Niekedy treba aj odtiaľ odísť a vycúvať do normálnej reality, konkrétne našej reality, ako ho žijeme. A toto je realita a každý niečo také zažijeme a príde nám nejaká prázdnota, nejaký nepokoj, výčitky. A to je tiež nejaké upozornenie aj nášho tela, aj nášho ducha. Ak máme, ak sme kresťania, tak Duch Svetý nám dáva zážitok prázdnoty. To je veľmi dôležitý dar Ducha Svetého, že ma upozorňuje, že som zašiel niekde už mimo ihriska. Chcem hrať basketbal, no ale mal by som zachovať pravidla. Však keby som začal machrovať mimo ihriska, tak má pán rozhodca vypiska a to tam nepatrí. Jednoducho, ty si na ihrisku, hráš volejbal, tak hraj volejbal. Hráš basketbal, tak hraj basketbal podľa pravidel a ukáž, čo vieš. A bojuj za celý tým, nahrávaj A ehm, aj druhým. Nie, nedribluj len sám, ja, ja, ja. To je taká nepríjemnosť, keď som hral basketbal a kto si chytil lobdu, ja, ja, ja, ja, ja, ja. No. A predribloval sa tam na druhú stranu a zahodil a nedal koš, tak sme boli absolútne všetci znechutení. A jeden z mystických zážitkov v basketbale, čo som zažil pri Evidzi, bolo, je niekto pri bránení bránení nášho koša, nášho územia, vybojoval loptu od supera, nahral to do stredu, strednému rozohrávačovi, ten nahral niekomu, kto bol na krídla, ten zakončil, celá hala prievidzi 2000 ľudí burácala nadšením, pretože chlapci si prihrávali a my vyhrávame a bojujeme za to, aby prievidza vyhrala. Zažil som to veľakrát, Bohu vďaka, no najstrašnejšia vec je, keď niekto zobral lobdu, nenahrával ostatným, nevidel ich, predribloval sa na druhú stranu a tam ozlom krky sa dobíjal do koša a netrafil. To absolútne znechutenie v celej hale na lavičke, všetci znechutení, aj on sám bol znechutený, volal sa Barnabáš, mal občas taký záchvat, ináč to bol dobrý chlapec ale keď mu rúplo v bedni a začal toto robiť tak pokazil celú hru. A potom, tak keď, eh, keď prichádza znechutenie z takéhoto individualizmu, čiže sebectva, potom oslabí sa imunita, chuť bojovať a potom to družstvo prehráva. Na to je tam trenér, ktorý to vidí a keď toto niekto urobí, okamžite ho dá dolu. Nech si sadie na lavičku a troška sa schladí a nech tam dá niekoho iného, kto bojuje to prospieva celému družstvu. To sú také zážitky z basketbalu. Čiže aj tá prázdnota v duchovnom živote, aj to sklamanie alebo neúspech, my tu nebudeme na to ako infantilovia a nejakí hlupáci antifilozoficky nadávať a negativizovať to. Jednoducho to je súčasť života a z toho sa treba poučiť a tomu sa treba prispôsobiť. Na dnešnom obrázku dáte do umelej inteligencie, predstavte si, ako to vyrobí. To nie ja, ale dám tam nejaké zadanie podľa knihy pravdy, že miesto Biblie tam má byť zrušená a zakázaná. Pripravte sa na to. Biblia je najcenejšia kniha na svete, hlavne nový zákon, ale aj ten starý, ktorý mu dáva kľúč k mnohým tajomstvám Najcennejšia kniha na svete, tu si chránte ako v hlave, mám ju tu pred sebou, jedno vydanie a druhé. A zaujímavé, že mi to darovala nejaká sestra, ktorá to podcenila, myslel si, že ona už prekonala Bibliu a ona sa venuje tým ezoterickým e, vedám, kadejakým a ona už pochopila toto. Ne... Vyradila tú knihu a ja ho tu mám. Ja si ho vážim a ďakujem a modlím sa za ňu. To bola aj najväčšia chyba v živote, že si myslí, že Biblia sú len chyby a zlo. Biblia bude zakázaná a bude tu v raju, že je napísaná červená kniha s číslom 1 s hlavou capa, určite bude krajší v nejakom zlatom vydaní na tej knihy a budú to pravidlá jednej svetovej cirkvy, to bude prvý diel a druhý diel bude jedno svetové náboženstvo. Tak je to na tej karikatúre a bude ho ohlasovať falošný prorok, ktorý bude na čele výštve pápeža s falošnou hierarchiou a budú forsírovať oveľa viac ako vakcíny proti covidu toto svoje falošné učenie, príde Antikrist, ktorý bude falošným Ježišom a bude sa hrať na Mesiáša. Odkiaľ to viem? Čiastočne z tej Biblie, od Apoštola Pavla a Apoštola Jána, máme ďalších vizionárov a je to napísané veľmi jasne v knihe Pravdy, ktorú veľmi neprozreteľnostne mnohí biskupy a kniazy ignorujú negativizujú a nevedia si vážiť, aký dar dostali. Na jednom mieste síce pán Ježiš hovorí, že nebude sa na vás hnevať, keď, budete, keď sa nebudete venovať tejto knihe. To je krásne, veľkodušné od neho pravý pán Ježiš. Sám to hovorí v knihe pravdy, ale snažte sa zachovávať Božie zákony a dôsledne nás vyzývať. A na druhom mieste hovorí o tých falošných prelátoch a kniazoch, ktorí útočia na prorokyňu Máriu a Božieho milosrdenstva, ktorí nenávidia knihu pravdy, tak sú tam také veľmi vážne pasáže, že robia veľmi vážny hriech proti Duchu Svetému. A o tom máme napísané, že je neodpustiteľný v Biblii. Na to teda pozor. Keď vás tu ráčim vyučovať a vy ráčite počúvať, hovorím vám tu v každej relácii aj vážne duchovné e, veci, tak toto je život, toto je ponuka pre dnešnú dobu. No a varujem vás pred nejakými nebezpečenstvami, keby, pretože keby som sa ja tu s vami na vás usmieval, len zabával, len všetko pozitivizoval a hral sa na nejakého frajera a to za to najdôležitejšie by som považoval lajky, koľko mi dáte lajkov, koľko mi pošlete peňazí a budem všetko preto robiť, aby toho bolo čo najviac. Viete, čím by som bol? Zradcom Ježiša Krista. Falošným kňazom falošným kresťanom. A presne predtým vás varujem, že nechcem sám tak skončiť, pretože mnohí, ktorí sú pochabiaci, sa neberú vážne to svoje postavenie v cirkvi, ani v kňažskom či biskupskom či pápežskom stave. Oni sa tam pochabia, tak toto začína, tlieskajú na nejaké nemravnosti. No a keď ich niekto upozorňuje, že robia nejaké chyby, oni ho začnú prenasledovať. Už v tom momente sa stávajú farizejmi, falošnými klerikmi a Matka Spásy nám opakovane v knihe Pravdy odkazuje. Vážený, je tu apokalypsa, záverečný boj dobra so zlom. Vyvrcholí to, skončí to a celá apokalypsa jej jadro spočíva v tom, nie, že nejakí globalisti a satanisti ovládnu geopolitiku, to už oni robia dávno. Majú to poobsadzované, diktujú to. Vrátanie vojen a kaďakých pedofilných hrôz a vrážd a, a, by, a zadlžovania celej planéty. A však to vidíte, tie Epsteinoviny, je to niečo príšerné. Ale apokalypse vraj podľa Matky Spásy spočíva v tom, že falošní kniazy prevezmú velení v katolíckej cirkvi, spoja sa so svetskou mocou, ktorá bude už teraz je vedená antikristovým týmom a budú ohlasovať humanistické učenie miesto kresťanských hodonovod. Už to začalo. Ten proces začal po druhom Vatikánskom koncile. Po roku 2012 sa to zostrilo a ideme do turbulentných čias, ktoré prežívame, ktoré už sú okolo nás a bude sa to zosilňovať. Poznáme tri druhy cirkvy podľa katechizmu toho tradičného tridentského. Cirke bojujúcu, to sme my tu na zemi, ktorí putujeme, sme pútnici, nechceme byť tuláci, chceme putovať rovno k nebeskému ocovi do neba, chceme nasledovať Ježiša Krista, a církev bojujúca mala by bojovať, bojovať ani nie proti iným náboženstvám, iným názorom, iným ľuďom, nekresťanom, ale bojovať proti hriechu, bojovať proti bludu a tie rôzne, voláme to korupcie alebo diabolstvo, tak zamerať sa na to, že nebudeme s tým spolupracovať, ale budeme tomu robiť opozíciu. To je pravá církev, církev bojujúca. Sú medzi nami, teda boli medzi nami bratia a sestry, ktorí tu žili, boli kresťania, možno aj mimo kresťanstva ľudia statoční a dobrej vôle, ktorí už zomreli, ktorí sú v duchovnom stave a čakajú tam na slávne vzkriesenie, voláme ich cirkev trpiaca, hoci to protestanti neuznávajú, že existuje nejaký očistec, ale katolická nauka správne pripomína, že je veľmi veľa duší, ktorí ešte nie sú dokončení, neprežili život, sveto, tak správne ako svetci, ale sú v trpiacom stave, čakajúcom stave, určite tam budú rôzne stupne a je to církev očistci. Takzvaná druhý stupeň církev trpiaca, a tretí stupeň cirkvi je cirkev oslávená. To je náš cieľ, to sú bratia a sestry, tí najstatočnejší z nás, ktorí tu prežili veľmi hrdinský svoj život, veľmi statočne, posvedcovali sa, bojovali proti hriechu v samom sebe a urobili nejaké hrdinské skutky okolo seba svojim životom a takto dokončili svoj život Niektorí ako mučeníci, že preliali svoju krv za Krista, alebo niekto bol aj nekrvavom mučeníctve, že neprelial krv, ale mal veľmi ťažké chvíle ako vyznavač, ako nejaký bojovník proti zlu, ktoré ho dalo do basy, ponížilo ho a nejakomu ublížilo. A on to statočne vydržal a veľmi statočne krásne on do, e, dospel k tomu okamihu, že po smrti prešiel rovno do nebeskej slávy. To je tretí stupeň církev oslávenou. Neviem, či som to za 11 rokov spomínal, tieto tri stupne, sám si to nespomínam, asi nie, tak vám to pripomínam, z katechizmu vždy vám pre, preberem aj nejaké dôležité veci, tak máme tieto tri stupne, bojujúca církev, trpiaca oslávená. To sú tí praví bojovníci, tak ako aj v moslimstve, hoci oni neuznávajú pravého Boha. A vďaka Bohu, že väčšina tých moslimov, uznávajúcich Allaha a proroka Mohameda, sú pacifisti. To znamená, že nie sú bojujúci, ale sú takí, takí pohodiaci, tolerantní. Držia sa to aj moslimskej viery, ale nechcú vraždiť iných. Ale už majú chybu to, že sympatizujú s tými pravovernými Mohamedánmi, ktorí sú bojovníci. To sú tí pravoverní Mohameda. A František miesto tých falošných pesničiek pápež povedal, že pravý výklad Koránu je ten nenásilný. To bolo jeho mokrý sen a zbožné prianie, bolo to jedna z jeho falošných pesničiek, ktorú nám tu zaspieval že Mohamedáni sú sná teda mieru. Možno, že ich je 1,5 miliardy, tuším, a možno 1,400 miliónov sú takí nenasilní. Bodaj by. Ešte viac, bodaj by, ešte, bodaj by všetci boli takí. Ale pravoverní sú tí bojovníci, to si zapamätajte. A na to mal upozorniť, že vy, keď zabíjate v mene Allaha, bojujete proti hriešnemu západu, satanovi v Amerike máte kus pravdy. Prepašte, ale proti satánovi sa nebojuje tak, že vy prídete, dáte si kopu výbušnín na svoje telo, prídete do nejakej samoobsluhy a tam sa odpálite a kričíte posledné vaše vety Allah Akbar, nech žije Allah. A čo sa stane? Samozrejme, vy ste rozbi eh, na cimpr, prost eh, roz, vaše telo je roz, rozbité na kúsky a zabijete tam a možno 20 ľudí a 50 ľudí, tam poraníte, zdemolujete to. Tak toto kresťanská viera nazýva satanizmus. My vám nemôžeme klamať, že toto je v poriadku. Ste bojovníci, to krásne, že bojujete, alebo tam niekto si robí srandu z proroka Mohameda, iný prípad sa stal že tam behol niekto, vyvraždil tam celú redakciu, to Charlie Hebdo, tuším. My si nenecháme uražať Mohameda. Čo to dovolujete? Vy darebáci. To sú bojovníci. To sú pravoverní Mohameda. Ale robí toto nejaký kresťan? Tak nie. Kristovi mučeníci je celkom iná, iná liga. Oni tiež zomrli za pravdu. Za Krista boli umúčení sadisticky nejakými nešťastníkmi satanistami, ale oni zomierali sami a nie nech žije Allah a zabijem ostatných a nevinných pritom. Tak keď bojuješ ty z babelec, tak chod tam bojovať proti podobnému nejakému netvorovi, ktorý vraždí alebo znetvoruje deti. Nech sa páči, keď ho zabiješ, tak urobíš dobrý skutok, pretože oslobodíš spoločnosť od nejakého vraha alebo masového vraha. No ale chlap na chlapa a bojovník na bojovníka, nie je ty zbabelec jeden pomílený, útočíš na civilistov, na nevinných a klameš, že uctívaš Boha, ten tvoj Boh je satán. Toto treba jednoznačne nejako kultúrne povedať, aby nás tí Mohamedáni nenapadli, lebo keď sa len Benedikt XVI, keď bol pápežom, na univerzite v Regensburgu veľmi inteligentne, akademicky prihovoril ku svetu a moslimskému svetu, že čo priniesol vlastne prorok Mohamed. Aby sme šírili úctu k jednému bohu mečom, aby sme prepadávali krajiny, v mene Božoma nanúcovali iný moslimskú vieru, alebo takýchto mučeníkov falošných podporovali, to je pomílené, jo, aká nenávisť voči Benediktovi že on je nepriateľ Boha. Preto sú títo naši preláti, oni vidia, že tie moslimské krajiny, čak ich je 1500 miliónov na planéte, majú obrovskú moc. A teraz nechceme si ich podráždiť, nechceme proti nim nejako vystupovať verbálne, aby nás tu nevystrielali, nepozabíjali tak sme s nimi pacifisti, aj František tam v Abu Dhabi podpísal nejakú deklaráciu a vďaka Bohu tí moslimovia, že sú niektorí fakt umiernení a nie sú za nejaké vraždenie, ale toleranciu a spoluprácu, a však máme jedného Boha, to, to je dobré. Ale chyba je, že on sa z tej bojujúcej cirkvi dal nám zlý príklad, bol na svietniku, mal nám zasvietiť a ukázať nám. Benedikt ešte ako takú bojovnosť ukázal. Ale Francis ukázal, že odpadol od katolickej viery, podpísal dokument, kde povedal, že všetky náboženstva, vrátane mohamedanizmu aj satanizmu, aj kadejakého buddhizmu, že všetko je to Božia vôľa a múdrosť Božej prozretelnosti, že, čiže ako keby odobril, že môžete byť členmi hociakého iného náboženstva, pastíci hociakého Boha, aj nejakú modlu, aj falošného Boha. To je vlastne jedno, len buďme kamaráti a potlapkajme sa po pleci. Toto nebolo svetlo, toto je tma, ktorú nám on ponúkol a práve pravoverní katolíci aj medzi prelátmi, biskupmi, kňazmi, kardinálmi alebo lajkami, lajci sa najviac zvali, tí začali bojovať. Začali pripomínať aj Vatikánu, aj pápežovi, však vy zrádzate vieru. A vy, ktorí ste začali budovať jednu svetovú církev. Toto je odpadlíctvo od viery. Vy ste pacený interis kapitalistické, ako bolo za socializmu, že tretina kňazov alebo štvrtina niekde na Slovensku v Čechách odpadlo katolícky kňazi od katolíckej viery, aby mali pohodlný život, začali spolupracovať s komunistami a tlieskať im nech žije KSČ. Nepočul som vtedy od nejakého kniaza biskupa jasne, že vy zrádzate vieru, Zneužili ste to, Rudo Balaš povedal jasne, zneužili ste encykliku pápeža Jána 23. pacementeris, vy ste začali sa kláňať antikristovi, ste zracovia viery. Jedna tretina bola na fare, bola dostrašená, a jedna tretina bola mimo pastorácie v civilných zamestnaniach, niektoré vo vezeniach. To bola pravá církev. A títo, ktorí zostali na farách, boli odpadlíci. Mali sme to, zažívali sme to tu no, veri, dve ročia, tri a štyri, s komunistami boli takí klerici, no a toto nás čaká vraj celosvetovo. Príde odpad viery a beda tým, ktorí na toto nebudú pripravení, že cirke budú viesť falošní kňazi, falošná hierarchia, pacifisti, úctievači, nejaký, nejaké modly, zracovia Krista. Dáme prvú pesničku. raz spomínal nejakú slečnu, ktorá má, ako ja som mal zážitok prázdnoty, alebo nejakého sklamania, alebo nejakej choroby, tak ona mala zážitok, že sa sklamala v láske. A ako toho falošníka milovala, do jeho falošných očí som sa dívala. Zober to ako pozitívum. Nie všetci chlapci sú džentlmení, sú úprimní, sú dobroprajní, sú dobrí otcovia svojich detí. Máme to aj antipríklady a keď ti, keď ti záleží na prachoch, no tak ti to je vlastne jedno. No len aby boli prachy, aby som bola tam, kde si. A obklopená nejakými darovnicami a mali sme honor a veľa peňazí na účte, nič, nič iné ti nie, netreba, no tak zrádzaš Krista, si judáška moderných čias. ak sa považuješ za veriacu kresťanku, si úplne a nejaká pani Mimoňovičová, ešte nie si Hruboňovičová, tak si daj na to pozor, lebo to sú stupne odpadu. O Grgoňa podporovať nejakého, to nie, to nie je správne. Preto majú mladí ľudia aj nejaký čas, rok, dva na to, aby sa troška spoznali. A keď chcú rodinu, tak aby si s nejakým falošníkom do vzťahu nešla, tak si ho over, prever, alebo no, keď to nerobíš a hneď skočíte do postele a čakáte decko a idete to všetci zbúchať a rodičia dotlačiava, že musíte mať cirkevný že si to vy nechcete, no tak to je čo? patrí k tiež polokatolicizmu, poloantikristovskému správaniu sa. Život máme prežiť na to, aby sme to troška bojovali aj za pravé hodnoty. A keď ty chceš dobrého manžela, na takého stretneš, na ktorého sa môžeš spolahnuť, ktorý ťa nebude klamať do očí, tak si ho potom budeš, možno po takých sklamaniach, keď jedno, dve, tri sklamania aj vo vzťahu zažijeme, je to na niečo dobré. Viete na čo? Že si potom budete vážiť niekoho, kto je teda za niečo stojí. Mnoho ľudí zažíva, že prežijú niečo intimné, potom sa rozídu a tak tvrdo, že sa potom nevedia ani pozdraviť. Zažil som to aj medzi, žena sa nejaká stiažuje na svojho bývalého partnera, zažil som to aj, že niekto sa stiažuje na bývalú manželku. Čo ste to vy za ľudia? Ako máte ega, aké pýchy? A no tak ste prežili niečo, No tak si pekne odpustite, keď to trvá, sa vyplačte, vyspovedajte, povedzte si prepáž a kľudne nás so sebou komunikujte. Ako brat so sestrou. To je konkrétny prípad na to, keď si ty človek, otec, e, máš si nejaký vzťah, a no tak nezacláňaj sám sebe, nezacláňaj iným zlým príkladom. Ako sa to správaš? Keď sa k vám takto niekto správa, tak vás prosím o pomoc, tak sa za ňo pomodlite. Možno ho aj napomente. Stalo sa mi, že som niečo veľmi blízko, kedy si pred 30 rokmi s kým si prežila. Tá osoba mi bola veľmi blízka, sympatická, veľmi duchovná. Myslel som si, aká je to mystička. A ona mi nedvíha telefón. Keď jej chcem raz do roka zavolať. Veľmi ma to bolí. ale čo je toto za človeka? Aká pícha, som nevedel, že až takáto hamby sa niečo vyviedla, nepoviem čo, bola to osoba ženského pohľavia, niečo vyviedla, teraz sa hamby mi dvihnúť telefón a povedať pár normálnych slov, to je čo? Strašná pícha. Tak no, o čom je ten život? O píche? Nafúkovací ega? úplne pomílené, to je tiež antikrist. Antikrista nemyslíte, že to ten, čo príde, že to vená hovorím, mám najväčší antikrist je moje ego rozdrapené, neočistené, neskultivované, ktoré si ja, tu, e, ja sa tu tvárim, aký som ja svetý, aká som ja mystička, alebo ja neviem čo, aké, akú lásku my tu zažívame a potom, potom nie, základné veci porušíme a nevieme sa jeden druhému prihovoriť. Normálne ľudský a neraz sú to bývalí manželia, čo majú spolu deti. O čom je ten život? No úplne zbabrané. Ak náhodou si jeden z tých, alebo jedna z tých, čo toto zažíva, tak sa pouč, to je to zacláňanie životu. To není dobrý príklad pre ostatných. Toto aké kresťanstvo, ak niekto v takomto stave chodí do katolického kostola k sviatostiam, však chodí na nehodné sveté príjmanie, má povinnosť milovať blížneho, aj ktorý ti ublížil. Ignorovať môžem niekoho, môžem, ale keď urobí trestné činy a nepovie žiadne prepáč, môžem ho ignorovať, ale hnevať by som sa na ňo nemal, tak aby sme neskončili v očistci ako nejaký mimoni, ogrgoni alebo nejaký sociopati, na to tu máme podobné relácie vzdelávacie, na to máme knihy Duchovný život, nejakú osvetu, aby nás upozornilo na pár veľmi dôležitých vecí, nie že skončíte ako títo falošní kňazi, ktorí majú červené purpurové odevy a tituly biskup, kardinál, kňaz katolíckej cirkvi, platné sviatosti, najkrajšie katedrály, najkrajšie eh, budovy, doktoráty na najlepších, najprestížnejších univerzitách a oni tlieskajú nejakým antikristovským hodnotám. Toto je najzvrhlosť v poslednom závere. A začína to tým, že odpadne niekto medzi nimi od viery, ako František odpadol v pár veciach, no oni mlčia. Oni čušia. Jeho kolegovia. Najbližší spolupracovníci 250 kardinálov, čest výnimka, že sa niekto ozval, alebo z 5500 biskupov sa nahlas ozval jeden z tisíc. Tak to dopadli. Oni všetci veľmi dobre vedia, že to bol irenizmus, že to bol synkretizmus, že sa páchal ultramontanizmus. To je čo? No, no nevieme, to sme nepočuli. No to sú blúdy, proti ktorým vy máte bojovať aby to žijete. Irenizmus znamená, že ja si padnem do náručia s hocikým, hociakou prostitútkou, len aby som sa objímal, že sa máme milovať a to, že ona žije a má 10 chlapov za deň a 500 ich má do roka, mi to nevadí len sa mi páči a tak ja sa s ňou objímem, však sme bratia a sestry, milujme sa, ty sa objímaš s prostitútkou, tak to nerob, mu povie. Sa chce s niekým objať, tak nejakú sestru, takú slušnosť si nájdi, ale objímať sa s niekým, kto sa klania modlám, to pácha trestnú činnosť a padníme si do náručia, lebo nás Pán Ježiš povedal, aby sme všetci boli jedno, to povedal. Za to sa modlil. Ale to neznamená, že sa máme objímať v objímacích centrách s hociakým heretikom, schizmatikom, bludárom či kriminálnikom však. A toto nám ponúka priamo pápež František, tuším na jednej fotke od Reutersu, je, že sa tam boskáva s imámom ktorý je na čele Mohamedána. No? Keď sa boskávali Husák s Brežnevom, ako malý chlapec som videl, odvrátil som zrak, bolo mi to tak odporné, tak trapné, hnusné. Sa na to nemohol ako malý chlapec dívať. Podobne, keď videla nejaká sestra Anka ako sa, neviem, či sa boskali ozaj, či to je nejaká fotomontáž, ale takto sa objímať s niekým predstaviteľmi iných náboženstvách, nejako Pusinková tak napísala, oj. Duch Svetý je to takto dal. Ten odpor, ten hrnus. Ale falošní církevní prelátini, oni majú z toho radosť že sa boskávajú s predstaviteľmi iných náboženstiev, im nevadí, že sa kláňajú modlám. Oni im ešte dajú aj modlitebnú miestnosť, ako tam niekomu, nejakému Mohamedánovi v vatikánskej knižnici vyčlenil, nech sa on tam modlí k On vám nedá katechézu o tom, že Allah nemôže byť pravý Boh, pretože on neuznáva Ježiša Krista ako Božieho syna, druhú božskú osobu, iba ako proroka Mohameda má za ešte väčšieho proroka, ako je Ježiš. Jednoducho je to rohatý Ježiš, ktorého vy vyznávate. To není pravý Kristus. Ste súčasťou antikristovho týmu. Páchate blud, ktorý sa volá irenizmus, ktorý bol na druhom vatikánskom koncile pomenovaný. Vy o tom neučíte nič. Vy ste súčasťou veľkej apostázy, ja vás prorocky napomínam, to vaše čušanie, to je prikrývanie zločinov duchovných. Budete raz za to zodpovední. Toto je trend z modernej cirkvi aj vo Vatikáne. Ďalší blúd je synkretizmus. Vôbec vás o tom títo biskupy, učitelia v každej diece nevyučujú. Je to súčasť teológie, to znamená, sú tu rôzne kulty, sú tu rôzne náboženstva. Každý si ctí nejakého boha. A keď dáva všetkých bohov vo všetkých náboženstvách, 20 tisíc náboženstiev a 3 tisíc bohov na jednu úroveň, že to je vlastne jedno, kde si hociakom náboženstve rob si, čo chceš, to je blud synkretizmu. Je to urážka Boha, pravého Boha. Je to nespravodlivosť dať na jednu úroveň zlaté mince, medené mince, hliníkové mince, hlinené mince. Dá to všetko, však to je vlastne jedno. Ak by mal niekto Ducha Svetého, tak by rozlišoval. Toto je zlatá minca. Toto vedľa nej je iba pozlátená minca, ktorá je síce pozlátená na bonok, ale vnútri je wolfram alebo nejaký meď alebo nejaké železo. To je rozdiel. Hoci to vyzerá zlaté, zlaté. Toto je strieborná minca, toto je falošná minca, toto je postriebrená minca, toto je medená minca, toto je nejaký pliešok e, z hliníku. Naučí vás rozlišovať a naučí vás pomenúvať. Nemôžeme my dávať na jednu úroveň všetky božstvá. Obrovská chyba, je to zločin modernistických prelátov, ktorí sa tvária, že všetci máme vlastne jedného Boha, to majú pravdu. Všetci máme jedného stvoriteľa. Ale nie každá, každé náboženstvo si uctieva správnym spôsobom pravého Boha. Na to potrebuje už úctu ku Kristovi, k jeho učeniu a potrebuje Ducha Svetého a prinášať mu nejaké obety. Je veľký rozdiel medzi krstom nejakého kresťana, kresťanský, keď ho kniaz krstí v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A je celkom iné, keď niekto ide do gangy, putuje tam tisíc kilometrov, sú tam milióny ľudí, oni sa ponoria do gangy posvetnej rieky ako hinduisti, tak sa očistia ako taká, také taký predobraz toho, že sa musíme hygienicky udržovať aj to telo a pre nich je to tak posvetné ako pre kresťanov svetý krv, že sa tam oľutujú si svoj starý spôsob života, tie chyby, ale prepášte, to není svetená voda. Toto vás nespasí, toto vás do neba neprivedie a ak vy rozmýšľate o nejakej reinkarnácii, to znamená len sa priznávate, že váš cieľ nie je nebo, oslavené telo. Váš cieľ je znovu sa narodiť do nového tela a začať život od znova. No však ale vy sa priznávate k tomu, že vy prepadnete. Vy ste s duchovným životom ani nezačali. Vy to odkladáte, máte nejakú poruchu, psychiatrickú prokrastináciu, odkladáte posvedcovať svoje telo, svoju dušu Duchom Svetým na nejaké iné životy. Ďalší blud, ktorý vám nikdy títo modernisticky preláti vrátane Tomáša Halíka populárneho neprezradia, je blud ultramontanizmu, ktorý pripisuje, je to tuším z 19. storočia, kde si to vzniklo tam za Alpami, či vo Francúzsku, tuším, že pre... je to blúd, ktorý prisudzuje napríklad pápežovi Františkovi, že on má kompetenciu rozhodovať o tom, ktorá vakcína je e, správna a že či sa máme všetci zavakcinovať a rozhoduje vlastne zdravotnícke odborné veci a nemá ani základnú zdravotné výbavu, ani kurz sanitára asi nemá a my mu prisúdime, že on má kompetenciu rozhodovať, či je tu pandémia, či není, ktoré vakcíny sú dobré, Sice má to čiastočne pápež na starosti, Jan Pavol II sa vyslovil veľmi jasne a presne, prikázal zdravotníkom a otcom rodín, vy máte svetú povinnosť ignorovať vakcíny, ktoré sú, v ktorých boli použité na ich výrobu bunkové línie z potratených detí. My nesmieme takéto vakcíny podporovať. Povedal to? Povedal. Povedal to z Ducha Svetého veľmi správne. A to bola jeho kompetencia, že vlastne tam boli tie potraty a my nesmieme ani, ani nepriamo podpor... Prišiel František, tento všetko zhodil zo stola a môžete to príjmať a zabodať tu 5,5 miliardy ľudí ste zabodali vakcínami s potratenými deťmi a nerobíte za to žiadne pokánie. Spáchali ste hriech aj ultramontanizmu. Mnoho katolíkov si povedalo, však to svetý otec nám teda povedal, že to sú vakcíny spolahlivé, môžeme ich prijať morálne priateľné, No ale však vy ste sa namočili do antikristovej agendy depopulačnej 2030. Tuto jediný Maroš Kufa z Ožakoviec povedal, ja si dám vakcínu, není problém, ale potrebujem, aby tá vakcína bola morálne priateľná, nie s nejakými potratenými deťmi. Preto ho nazval, biskup, eh, preto ho nazval predseda parlamentu bývalý Andrej Danko, že pán Kufa, a však vy ste, teda Maroš Kufa, nie, nie jeho brat, v politike, vy ste najväčšia autorita duchovná na Slovensku, pretože to mali biskupy, kolektívne toto mali vysloviť a brániť ako cirke bojujúca kresťanské hodnoty, účenie svätého pápeža. Mali napomenú celú planetu, že vy nepáchajte blud ultramontanizmu. Pápež nemá kompetenciu, aby rozhodoval o tom, ako sa točia planéty v stredoveku. Je taká chyba sa stala. A Galilea tam odsúdili. On nemá kompetenciu aby rozhodoval o športových výsledkoch alebo geopolitickom rozdeľovaní či financiách alebo zdravotníckých veciach. To na to sú špecialisti, odborníci. To dobre povedali biskupy, že treba počúvať odborníkov, ale povedali toto a počúvali neodborníka. Potre, po, počúvali pápeža, ešte som ho obhajoval pred pár rokmi na tejto relácii, že snáď najväčšiu chybu tam urobil poradca pápeža na zdravotnice ke otázky pápežskej akadémii pre život, až som sa rozhodol, kto to je, čo to je, však to je satanista. Keď takto dezinformuje pápež a ten celú planetu. Bol to blúd ultramontanizmu, prisudzovanie autority pápežovi. On nedostal od pána Ježiša kompetenciu, aby rozhodoval vo svetských vedách. On dostal duchovnú autoritu. Toto vám opakujem to. Odpadnutá hierarchia vám to nikdy nepripomenie. Nikdy vás nevaruje. A keď niekto hreší medzi nimi, pácha trestnú činnosť, aj rozsiahlu trestnú činnosť, oni mlčia. Sú to zbabelci, sú to pacem z kapitalistickej doby. Matka spásy nás varovala, že prevezmu církev a budú diktovať bludy. Začalo to útokom na sedem bolestnú panu Máriu. Všetci mlčia. Čes výnimkám, pár bojovníkov. Pani Márie sa ozýva. Naša hierarchia odpadla. Bude to pokračovať zrušením svätej Omše platnej a skončí to prijatím znaku šelmy a zreknutím sa božstva Ježiša Krista a upadnutím do herezy, že všetky, bož, všetky náboženstva sú jednotné. Toto, to je v je pravdy. Preto o tom tak jednoznačne a z sebavedomo rozprávam, pretože 20 veľmi vážnych bodov sa z knihy pravdy naplnilo. Boli to nepredikcie. Boli to proroctvá. Z neba nám dané, aby nám posilnili svetu vieru. Tí, ktorí to ignorujete, vy už svetu vieru nemáte. Vy, ktorí sa klaniate bludárom, odpadlíkom, mlčíte, nenapomínate, držíte falošnú jednotu, vy ste už súčasťou predkapely Antikrista. A keď začínate týchto, tohto chlapca, tohto dievča ako symbol zvyškovej cerkvy, ktorí chcú tradičné hodnoty, tradičnú svetú homšu, ktorí chcú brániť svetú vieru, keď vy ich ignorujete, keď vy ich prenasledujete za to, že chcú latinskú omšu, tým len dokazujete, že vy sa meníte na farizeja, ktorí aj niečo dobré povedia, ale robia presne naopak. Ako nám povedalo Evangelium a Ježiš v ňom, ako nám tu radili svetí pápeži. Ak sa milím, nech sa páči. Dvihni telefón 048 381 0101 a povedz. Ja sa snažím žiť pravdu. Pán Ježiš nám povedal, posved ich pravdou. Keď sa modlil na posledné večery za svojich apoštolov aj za pravú jednotu, o nás posvedcovali jeho vyučovanie sú pravdy. A keď sa týchto pravd držíme, budeme posvetení, ako náhle začneme lavírovať, mlčať, čúšať, pritakávať a skončíme, že budeme tlieskať vysloveným bludom, ako to robili odpadnutí kňazi za socializmu, keď mali hnutie pacem interis, a na svojich zhromaždeniach tlieskali, nech žije KSČ, nech žije KSČ a pritom mysleli na svoju sebaoslavu, na svoju kariéru, na svoje plné brucha, na svoje dovolenky, na svoje frajerky, na nemanželské deti, na fary, ktorých je veľké, oveľa väčší príjem ako na tých dedinách, sú to judáši modernej doby, ktorí za 30 strieborných strácajú identitu, strácajú pravú vieru, ešte nie sú zatratení, ešte môžu povedať prepáčte. Smielili sme sa, urobili sme fatálnu chybu, ako jeden kniaz. V podobe socializmu sa priznal, bol tiež namučený v paceminteris, nebol to z tých najhorších, bol síce homoorientovaný, kto vie, či mal nejaké vzťahy hriešne, či nemal, som neskúmal, ale ten, keď sa skončil socializmus, sa verejne priznal, potrebujeme katarziu, potrebujeme očistu, lebo sme sa zablatili komunizmom, alebo mnoho kňazov ideológiou fašizmu. A teraz máme omily západu veľmi vážne, je tu dúhový fašizmus, Kinderkomunizmus, ktorý sa tu premení na zločinný komunizmus, jednotené ľudstvo, miesto toho červeného. A títo falošní preláti vás vôbec varovať nebudú im totiž na ovciach a baránko. Bo na ovciach im nezáleží a baránkov prenasledujú. Im nezáleží totiž ani samým na sebe, ani na vlastnej spáse. A keď ich niekto varuje, oni si ho aj vypočujú. Uh-huh, uh-huh. Ale zapamätajte si, čo je ich dogma tá najväčšia. Ja nechcem na tom nič zmeniť. Ja budem verný Judášovi a týmto polopravdám a tomto odpadu až do konca. A už sa tešíme na to, ako ťa uvidíme v truhle s tou grimasou. O toto ti ide? Na toto si ty prišiel do cirkvy, na toto si, si, si dal do božích služieb, na toto si sa dal vysvetiť za kniaza, za biskupa, aby si robil hambu. Tak ja ti v tejto relácii troška pripomínam. Prepáč, že ti vstupujem do svedomia, ale som za to platený poslucháčmi. Ak nesvietíš, tak nezacláňa iný. Dáme pauzu, Да, мы пишем. Pekne ďakujem tento týždeň Janovi, Zuzane, Mirovi, Romanovi a Márii za podporu tejto misie na Slobodnom vysielači. Viac info a číslo účtu je na umeniežiť.eu. Ako články nové tam máte pridané, ako sa dnes odpadáva od pokladu svetej viery za potlesku sveta. Duchovné pozadie olympijských hier bolo pohanské, alebo ako je genocída v Gaze, ktorú robí falošný Izrael. <sighs> To není pravý Izrael, ktorý takto sa správa voči susednému národu palestínčanov, ktorý tam žil 4000 rokov, že ho zbombarduje mu tam a spraví tam nejakú rivieru, ale to visko pre boháčov. Toto nerobí toto nerobí pravý ctiteľ Boha, či je to kresťan, či je to žid, či je to človek dobrej vôle v hoci ktorom náboženstve. Po relácii ma pozval spisovateľ Peter Pavol Kisucký o 5. hodine do Popradu oproti hotelu Satel tam niekde v reštaurácii bude mať prednášku. To je veľmi zaujímavý slovanofilský filozof, ktorý je asi najväčší nepriateľ Vatikánu v celej Európe, takého e, bojovníka proti Vatikánu som a proti kresťanom a, a som čítal jeho knihy, no tak ale toto sú to strašné bludy, to je nenávisť strašná. A no potom tam mal polovicu aj múdrych vecí zaujímavých, napríklad čo si spomínam z jeho knih, že ženy robia s mužmi také také nepríjemnosti, že im vládnu, rozkazujú a ubližujú. Ale žena, keď má 4 deti, to už mužovi nerobí. Musí mať ale 4 deti, lebo vie, že už potrebuje pomoc toho muža, vtedy uctíva a zachová dekorum, ale ako náhle tie 4 deti nemá, tak vyvádzajú a rohky vystrkujú. Takýchto a mnoho iných vecí on v tých knihách má a čo ma zamestnal má na svoju hlavnú knihu obrada slovanov.sk, to ma tuším má tam aj návrh novej ústavy. Veľmi zvláštny chlapík, ktorý dal veľmi veľa peňazí do výtlačkov svojich kníh a nemajú až taký odber, ako si on prial. A tak mu hovorím, týkame si, Páliko, a prečo ma nepočúvaš? Keď písal si toľko kníh, nevydávaj to, keď sa to nemíňa. No, čo sú to aj filozofické a nejaké spirituálne knihy a tvoje nápady, aj o zdraví, tam a zaujímavé veci. Neplýtvaj peniazmi, nedal si povedať a pár desiatok tisíc eur o takto o ne prišiel. Však spravíš jedno dve knihy, vydáš, však sa pouča, daj to na internet, dnes nemusíš vydávať knihy, takže sú v knižnej podobe. Keby mal Ducha Svetého, hovorí mu, prečo na Vatikáne vidíš len všetko zlé? Však Vatikán má aj svoju dobrú stránku, tam nie sú len satanisti. Tam je niečo božie a rozlišujú. Tak ako komunisti, nebolo všetko zlé za komunistov. Boli aj pozitívne veci, aj negatívne veci. A počúvaj odborníkov, V každej tej oblasti nádež aj darebákov. A tento Pálko, predstavte si, pa Peter Pavol Kisucký, je okrem zúrivého antivatikanistu aj srandista. Veľmi zvláštna kombinácia. A pritom sme sa ľudskí zhodli, stretli a nenapádali, neskakali do seba. Je to inteligent, ktorý robia svoje chyby, nedá si poradiť s odborníkmi, má svoje ešte ego, ale aj počúva. No tak ma pozval, tak tam prídem, ak chcete, príďte. Kto vie, kto sa tam stretne, budú tam témy asi nejaké zdravotnícke. Podobne je to aj medzi lekármi napríklad. Pôsobil som vám v nemocnici Banskej Bystrici v Rooseveltovej a takýto zážitok som tam zažil. Spomínal som ho, ale to už je možno 10 rokov v tejto relácii. Vypočujte si to. Prišiel jeden, vlastne ešte neprišiel. Mňa pozvali na ARO, to bolo na nulke, kde zomieral mladý muž. Pán Vladimír Ž neprezradím jeho prezisko. Pán Vladimíra bola pri ňom jeho či manželka, či priateľka, asi tá druhka nejaká. A on zomieral, bol na hadičkách a mňa tam zavolali ako kniaza udeliť mu posledné pomazanie. Bol bezvedomý a tak som sa tam pomodlil, oče náš, zdravás, Dal som mu podmienečné rozhrešenie od hriechov, to je veľká vec. Ak si toho schopný, schopný, ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov, zmenil sa aj si na Ducha Svetého, aj keď je bezvedomý tým, čo sa tam deje. My, kňazi, dostali sme túto milosť od Ježiša odpustiť hriechy. A tretia časť je pomazanie nemocných, dať mu na čelo a dlane rúk týmto, skrze toto sveté pomazanie, pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán udeli milosť Ducha Svetého, poslobodené od hriechov, nech ťa spasí a milostivo nech ťa posilní. Preto si to pamätám aj po 13 rokoch, lebo či 15 rokov je to už možno, lebo takých som tisíc vyslúžil ako kaplan nemocničný a to je na, niekedy aj trikrát za deň nás pozvali k zomierajúcem. A tým slečne som sa prihovoril, tam bola pri ňom taká veľmi smutná, lebo zomíral. Tak, ak má odísť, tak sa s tým budete musieť, milá pani, aj zrieknúť. Teda musíte sa toho zrieknúť. Prijať to tak, ako to je, modlite sa za jeho duše. To pán rozhoduje o našom živote. My sme tu krátko, tak nejak som sa aj prihovoril a odišiel som. Tento chlapík sa z toho dostal a nezomrel. Prišiel do kaplnky, do kancelárie a tam mi začal rozprávať, predstavil sa, čo sa stalo. Priznal sa mi, vyspovedal sa mi bez spovede, čiže môžem o tom hovoriť. Viete, čo ja som bol v nemocnici na juhu Slovenska a ja aj moja rodina sme tých lekárov podplácali, aby sa operácia podarila. Tých operácií mal asi 4 alebo 5 a povedal mi, že operácie nepomáhali, rana bola hnisavá, mokavavá, bolo stále s ním horšie a čím viacej peňazí, tým bolo s ním horšie. Tiež zaujímavá skúsenosť. Až ho prevelili ako beznádejný prípad do Rooseveltovej nemocnice, kde sa ho ujal pán primár Peter Kothaj, šéf chirurgie, ktorá bola na tuším, 6. 7. poschodí B1, neviem, či to tam ešte je na dnes. A ten ho prezrel, dvoch otvoril to a v raj dvoch operáciách, jedna trojhodinová, druhá štvorhodinová, mu pozrel, kde je chyba, urobil, čo vedel, zašilo sa to a zachránil mu život. Zomierajúci človek, mladý, mal okolo tak 35 mohol mať. Neviem, nie, to si už nepamätám. A pýtam sa ho, to si už pamätám. Prosím vás, pán Vladimíra, koľko ste podplatil tohto nášho pána primára Kodhaja? Viete, čo mi povedal? Tu sme nepodplácali. Nezobral tu pán primár nič. A zachránil mi život. Pamätám si, že som ho videl v katedrále na chore, chodil do kostola, bol síce tuším, mal nejakú druhú ženu. S tou prvou mu to nevyšlo, ale on sa držal katolickej viery, ako vedel. A prejavovalo sa to tak, že chodil aj do kaplnky, prišiel na polnočnú, som si ja tam pamätal, kde prišlo len nejakých 9 ľudí o polnoci v nemocničnej kaplnke a robil takýchto určite nie jeden skutok, ale stovky skutkov Keby som vám o tom nehovoril, tak mnohí by o tom ani nevedeli, že zachraňoval životy. A jeden zachránený život je viac ako nejaké tehly zlata, ktoré si niekto odvezie na fúriku. Jeden život je viac ako vagón zlata plný tehiel. Jeden život je cennejší ako celý vlak, ktorých by bolo 10 tón, 10 tisíc tehiel zlata, ktoré sa vyťažia v Juhoafrickej republike za jeden rok. A pracuje tam na tom tisíce tých ťažiarov a baníkov a šoférov. Praje ten, to zlato roztrúsené v tej hornine, 5,5 kilometra fárajú, idú tam aj hodinu a pol dolu, alebo je tam 60 stupňov na nevydržanie, musia tam vháňať nejaké ľadové E, ľadový vzduch, aby tam vydržali a ťažia tam. A te, oni vlastne ani to zlato nevidia. Som videl taký dokument, pozrite si to na YouTube, to nájdete že to zlato je tam v mikročasticiach v tej hornine, oni to musia úplne rozdrviť a nejakou technológiou špeciálnou oddelia tie zlaté, zlaté prvky tej hornine a zrazu je to pilová tehla zlata a vraj takých 10 tisíc tehiel kilových je do či 20 tisíc, tak nejako. Jeden život je viac ako všetky peniaze sveta. Toto hoci akej inej relácii sa nevysiela, tak vám to pripomínam, keby som vám hovoril len o zlate a minciach a neviem čo, o bohatstve, tak by som bol ako duchovný človek úplne, no boli som, by som mimoň, pretože my sme dostali od Boha oveľa cenejšie dary, ako je vlák zlata. Len náš hriech, naša debilita, naša hlúposť je, že si vôbec tie dary, ako sú oči, ako je dar rozprávať, dar počúvať, dar rozmýšľať, dar sa slobodne pohybovať. My si to neuvedomujeme. Až keď budeme zomierať a budeme tam prikovaní na posteli, snáď si nejakých pár vecí uvedomíme že život je obrovský boží dar. Ako povedal básnik Milan Rufus, až v starobe zistíte, že celý náš život je zázrak. Tak sme si pár impulzov povedali a ja ešte vám pripomeniem Petrovi Kothájovi zaujímavú vec ako maliar či maliarik som. Teraz reštaurujem tiež nejaký obraz. Tak eh, v celej Rooseveltovej nemocnici bolo 12, 11, 12 poschodí, 0 a 12 poschodí na B1 12 poschodí na... A tento pán primár Kothaj mal chirurgiu na 6. a 7. poschodí kde na každej strane bolo 10 izieb, to znamená okolo 40 izieb mu patrilo a určite pár lekárov a desiatky sestier, stovky pacientov. To bolo jediné oddelenie v Rooseveltovej nemocnici, keď ste videli na stene nejaké obrazy. Neboli to originály, boli to reprodukcie nejakých starých majstrov. To znamená nejakých 5 eur, možno jeden obrázok, ale bolo to tam. A jeho jediného doktora napadlo, že tu je trpiaci človek, ku ktorému sa budem úctivo správať tak, že nebudem brať úplatky. Jeho syn Janko je tiež lekár v nemocnici na inom oddelení. Som o ňom počul krásne svedectvo, že on sa tak s veľkou úctou, ten Janko, otec veľkej rodiny, člen katechumenátneho hnutia Bystrici, tak úctou správa k tým pacientom. To má po otcovi. Krásne, ja mám, som mal tiež oca lekára, preto mi je to blízko, táto téma jeho jediného pána primára z tých, koľko ich je tam, 20-30 primárov, neviem, napadlo, že tu je pacient, ktorý po operácii trpí a pozerá sa hodiny na holé steny. A jeho snáď poteší, keď tam zbadá na tom obrázku s láskou urobenému, že ten maliar tam do tých farieb tvarov niečo dal a že sa mu prihovára ten obraz a pozerá sa a teší ho tá bolesť. Je to síce humanistické, ale je to krásne. To je pravý lekár, ktorý sa takto správa. Aj medzi lekármi nájdete falošných lekárov. Povedala mi jedna pani Bratislava. osobné svedectvo. Moja mam, dcera to bola. Moja dcera prišlo je zlé neurochirurgický problém. Do nemocnice dali sme primárovi úplatok. A koľko ste dali? Nechcela potom prezradila 50 tisíc korún. A pomohlo mu to? Ja nie, úplne naopak, preštopali ho liekami. Ten, ten primár odišiel do Kanady na nejakú konferenciu, zhoršil sa jej zdravotný stav. No tak mala lekciu, ktorú mne kaplánovi povedala, ja hovorím vám, že keď sa vy spoliehate na veľa peňazí, môžete dopadnúť aj takto. Môžete si ublížiť zdravotnému stavu, môžete podporovať niekoho Judáša, na nejakom úrade, alebo nejakého lekára, alebo na traumatológii si pamätám nejakého chlapíka, ktorý zomíral, nejaká nehoda a zreval manželke, dones mi tie peniaze, dones mi 50 tisíc, lebo ja skapíjame, to musím tu vybaviť. Donesla mu 50 tisíc, či ešte viac to bolo, neviem. Podplatil a zomrel. A viete, čo keby sa stalo, keby dal 500 tisíc? alebo 50 miliónov, keby mal na účte aj euro, zomrel by. To sú lekcie. Dobre o nich občas počul, lebo si myslíte, a všetci viete, že peniaze sú boh tohto sveta. Všetko, všetko sa rozhodne, kto má veľa v peniazy, vyhrá súd, podplatí, tam sa dostane, všetko si vybaví, tam si užívajú boháči. Áno, častočne áno, na chvíľu. Na každého jedného príde hodina pravdy keď dostane po papuli toto jeho judáštvo, táto jeho bezbožnosť. Dostane po papuli. A možno sa niektorí spoliehajúci na veľa peňazí skončia aj v pekle. O čom bol ten život? No o klamstve, o ničom však. S morálkou, duchovným životom sme aj nezačali. Máme nejakú ukážku, sme tretej časti. Peťko, prosím, pustíme ho. Väčšina ľudí si myslí, že Biblia spadla z neba ako hotová kniha. Ale realita je oveľa zaujímavejšia a pre skutočného Boha oveľa typickejšia. Svetý duch inšpiroval posvetné texty uprostred záplavy svetskej či duchovnej literatúry počas celých tisíc ročí. Ale ako rozlíšiť Božie slovo od ľudského v momente, kedy sa miešajú celé kultúry i jazyky a samotná hebrejčina na túto úlohu prestáva postačovať? Predstav si futbalový zápas, kde si každý hráč priniesol vlastné pravidlá. Bez rozhodcu sa hrá v sekunde mení na čistý chaos. Presne to by bola Biblia bez pápežského úradu. Iba zbierka textov vydaná na pospas subjektívnym nápadom teológov. Dnes uvidíme, ako reformácia v skutočnosti iba oživila spor, ktorý církev vyriešila už v 4. storočí. A ako nám dala možnosť zažiť jeho opačné riešenie v priamom prenose. Uvidíme, prečo je pápež ten jediný a nevyhnutný garant, vďaka ktorému aj tá tvoja Biblia ešte stále drží pokope. Svetý Hieronym bol najväčší mozog svojej doby. Keď ho pápež Damas I poveril prekladom Biblie, Hieronym narazil na problém. Zistil, že Židia v Judei nepoužívajú knihy ako Makabejci alebo Judit. A tak ako vedec povedal, ak to nie je v hebrejskom origináli, nepatrí to do biblického kánonu. Hieronym bol ochotný akceptovať 400-ročné historické ticho medzi posledným prorokom Malachiašom a Kristom len aby zostal verný vtedajším židovským zvitkom. Chcel urobiť čistý rez a zbaviť Bibliu všetkého, čo nesplňalo akademické kritéria. Bol to prvý biblický purista, ktorý však narazil na stenu menom Augustín. Svetý Augustín nebol taký dobrý filológ ako Hieronym, ale bol o to lepším teológom. Ich slávna korešpondencia odhalila kľúčovú dilemu – Augustín v podstate povedal. Milý Hieronym, ak vyškrtneš tieto knihy, vymažeš 400 rokov toho, čo Boh robil s vyvoleným národom tesne pred príchodom Mesiáša. Chceš povedať, že Boh molčal, zatiaľ čo makabejci zomierali za vieru? Pre Augustína bola Biblia živým príbehom kontinuity a nielen nejakým archívom, ktorý sa dá osekávať. Pochopil, že písmo neexistuje pred cirkvou, ale církev, spoločenstvo veriacich je tá, ktorá rozoznala Boží hlas aj v týchto knihách medzi prorokmi a evaneliami. Augustín tento spor napokon postavil ešte do ostrejšieho svetla konštatovaním, že Svetý duch netvorí Bibliu v izolácii učenca a jeho knižnice, ale v srdci živej cirkvi. Ak poprieš autoritu cirkvi, popieraš samotnú dielňu v ktorej Svetý Duch túto knihu života ukoval. Tu prichádza pointa. Máme dvoch svetcov, dvoch gigantov, ktorí sa nevedia dohodnúť. Kto to rozsekne? Tu vstupuje do hry Rím. Pápežské dekrety a koncily v Kartágu a Hippo napokon potvrdili Augustína. Pretože pápežský úrad tu nie je na to, aby objavoval nové pravdy, ale aby garantoval stabilitu tradície. No a Hieronym, hoci bol presvedčený o svojej vedeckej pravde, napokon sa podriadil autorite Ríma. O svojom liste pápežovi Damazovi dokonca otvorene priznáva, kto nezromažďuje s tebou, rozhadzuje. Chápal, že bez ukotvenia v Petrovom stolci sa aj to najlepšie písmo stane nástrojom rozvratu a nejednoty. Tak tu máte takú malú katechesku o tom, prečo Biblia potrebuje pápeža a my katolíci máme pápeža, prečo zriadil pán Ježiš tento úrad apoštola Petra, keď odišiel, pretože máme názor, iný názor, polonázor, trocha názor. No a kde je pravda? Tak v strede spoločenstva kresťanského by mal byť ten najmudrejší, najsvetejší, najzrelší, ako apoštol Peter, ktorí boli pochybnosti o tom, kto bol vlastne Ježiš, a povedal, Ježiš bol Mesiáš. A nebal sa to povedať aj Židom, aj keď ho jali do basy, keď ho prenasledovali. A urobil tak, aj keď ho mučil Nero. tej boli kontroverzie v 4. storočí 5. že či je Ježiš Boh, či je iba človek, či je aj Boh, aj, aj človek. Svetý pápež Lev povedal, Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Toto je tá charizma Petrovská ktorá bola aj pri Biblii, tam bolo možno 100 kníh, a z nich sa vybralo 27 kníh spolahlivých, sú v Novom zákone. To rozhodla Petrovská autorita. Keby boli biskupy diskutovali do nekonečná, diskutovalo by sa celých 2000 rokov, mali by sme každý nejaký iný druh Biblie. Preto my potrebujeme odbornú, odborníka, svetého muža, svetých pápežov. Mali sme ich asi 77 z tých pápežov 267 tuším iba toľko bolo svetí, ostatní boli nesvetí. To bol náš problém a to bola už brana pekelná, už tam bola nejaká nahnitosť. Čo sa stalo napríklad v 20. storočí po druhom vatikánskom koncile bol Jan Pavol, Jan 23. pápeža, prišla nejaká antikoncepcia. Čo to je? Nejaká tabletka, No tak pápež, nie, nemám partnerku, nemám manželku, tak si zavolal komisiu, kde boli tí najlepší, teda lekári, bio, etici, tak dnes voláme, psychológovia, nejakí odborníci na túto vedu, teológovia, určite tam boli nejakí um, čo manželstve žili, nejakí veľmi seriózni katolíci. Komisia, ktorá mala rozhodnúť, že či je antikoncepcia dobro, či zlo. A pápež by sa k tomu mal nejak vyjadriť, lebo doteraz sa pápeži nevyjadrili, nebolo to, ani Biblii sa o tom nepíše. A vlastne to ľudstvo, ktoré bolo, ja neviem, či v roku 1800 nás bolo 2 miliardy a 1900 už 3 miliardy, tak nejako a teraz už je 8 miliard. Je to problém, však antikoncepcia to vlastne trocha reguluje. A mnoho kresťanov cíti aj partnerstve, že my nechceme otehotnieť a nechceme ísť na potrat, tak sa so správame zodpovedne. Podedil to pápež Pavol VI, ktorý musel rozhodnúť. Mal túto komisiu a určite ho počúval. Tá komisia rozhodla, že antikoncepcia je dobro a treba to katolíkom aj celom svetu schváliť, pretože ľudstvo už je premnožené, už neviem koľko bolo, či 4 miliardy, vtedy pred 60 rokmi, čo urobil pápež. Nezvolal synodu, mal komisiu odborníkov, tých určite počúval, registroval, ale on sa pred vážnym rozhodnutím modlil pred Eucharistiou, o ktorej veríme, že tam je Pán Ježiš tajomne prítomný. A modlil sa nie 5 minút, ale možno 5 hodín, možno celú noc, Možno to trvalo nejaký čas a prosil si Duchu Svetý, drahý Ježišu, ja som tvoj nástroj, čo je, čo mám povedať o antikoncepcii? Ja o tom neviem veľa. Komisia hovorí, že to je dobro. Súhlasíš s tým? Modlil sa, prosil, ako my, každý jeden, kto chceme ísť do neba, chceme spoznať Božiu vôľu, nevieme, sme poškodení naivitou nevedomosťou, radcami a nevieme, čo je pravda. Dostal veľmi presnú a jasnú odpoveď, že antikoncepciu nemá schváliť. Že to nie je ideál vo vzťahu medzi mužom a ženou a že by nemala byť to mať manželia, ktorí sa chcú posvedcovať a vydal encykliku Humane Vitae 1967, ktorý ste ho nečítali, máte takýto problém, si ho prečítajte, Pavol, svätý pápež Pavol VI, Humane Vitae, a je to tam, že katolík, katolický pár manželia alebo taký pred manželstvom by nemali sexovať a používať antikoncepciu, že to je podvod. Že to nie je katolický ideál. Myslíte si o tom, čo chcete. My, mnohí verní katolíci, cítime a mnohí svetí manželia, že to je správne rozhodnutie. A dostal to nie v počúvaní synodálnom. Všetci a zjednoďme a hlasujme Dostal to ako svätý pápež po modlitbe pred Eucharistiu. Všetci svetci toto robili a brali vážne poklad svetej viery. Nedogebrili svoj osud ani učenie Ježiša Krista, to je katolický ideál. Čo ma prekvapilo, nedávno som sa dozvedel, že väčšina katolíkov, možno 9 z 10, tú antikoncepciu berie má to negatívne účinky, o tom potom. Niektorá antikoncepcia je aj abortívna a kňazi by o tom mali informovať, že vy robíte vlastne mikropotrat, milá sestra, robte s tým niečo. To by kresťan robiť nemal, že zabijete už oplodnené vajíčko. Dá sa tomu nejako predísť a keď je nejaké partnerstvo ideálne, nemusí tam byť sexualita. Môže tam byť erotika, aj tak sa dá uspokojiť. A to mám oni nehovoria nič. A tým prezradzajú, že sú to diletanti. A nevedia o tom nič. A nehávajú ľudí, nech si to každý robí, ako sa mu zachce. A sa treba mať pochopenie niekoho, kto žije dvojizbovom byte a má dve, tri deti a nevie si to inak poradiť, tak robia ľudia, ako vedia. Ale ideál je fakt taký, že sa dá žiť vzťah a intimný vzťah bez antikoncepcie. To je náuka cirkvi. Čo sa stalo, som sa dočítal na, myslím, že misi Fatima. Charles Moore, jeden reverend, spomína, že bolo šesť kňazov na nejakej manifestácii vo Washingtone, ktorí protestovali aj s tisícmi, možno aj miliónmi katolíkov, ktorým sa to nezdalo, čo pápež tu vydal, že my máme právo na antikoncepciu a toto není či... Kardinál Boyle suspendoval 6 katolických kniazov za účasť na tejto demonstrácii proti humanavite, proti rozhodnutiu pápeža. Čo sa stalo? Dozvedel sa to pápež, zavolal telefónom svätý pápež a napomenul toho kardinála Boyla, stiahni suspendáciu týchto kňazov, to je dekret nejaký, ktorý im vlastne zablokuje činnosť. Stiahni to a ospravedlň sa tým kňazom. Nevyhádzuj ich z cerkvy za to, že oni chcú, pretože nie všetci sú na tento ideál pripravení. Veľmi zaujímavé rozhodnutie pápeža však, aj božské, nastavili ideál, že to nemáme príjmať že vzťah medzi manželmi alebo partnermi má byť bez antikoncepcie, má byť prirodzený, dá sa to, len treba troška disciplína, nebyť taký ogrgoň, ani sebec, ani hruboň, dá sa to pri spolupráci, ale ak niekto antikoncepciu berie, nemá na to, túto látku nepreskočí alebo podlieza, tak ho nevyhadzujme z cirkvy. Ani keď je kňaz, ani keď sú to manželia. To je posolstvo svätého pápeža Pavla VI, o ktorom vám modernisticky preláti nepovedia úplne nič, tak robím za nich pokáne a vám tu niečo. Pripomínam, prečo máme katolické cirkvi pápeža, aby počúval, čo je pravda. A keď ten pápež podpisoval Humane Víte dvakrát povedal, nezradil som pravdu. Nezradil som pravdu. Podaj by sme takto prežívali ten svoj život. Dáme pieseň. poslednej časti 15.03. Ak by náhodou niekto z vás chcel zavolať, zamailovať, nech sa páči, je tu možnosť. Prečítame si z knihy Pravdy niečo veľmi krásne, ťažko pre mnohých uveriteľné, ale je to súčasť nie len tejto knihy Pravdy, myslím, že to je súčasť kresťanskej viery a je to pred kresťanmi aj katolíkmi zatajované týmito odpadlíkmi a polokatolíkmi ktorí nerobia za svoje apostázy moderných čias pokánie a zvykli si na to a myslia si, že žijú kresťanstvo, klamú sa. Z roku 2012, 26. jún, moja drahá milovaná dcéra, Nový raj je teraz dokončený v plnej sláve a pripravený pre všetky Božie deti na zemi. Bude predstavený v celej svojej sláve, rovnako ako raj, ktorý stvoril môj väčší otec pre svoje deti na počiatku. Toto v Biblii nie je, ale v tejto knihe sa vysvetľuje, ktorá podrobne mapuje a vysvetľuje apokalypsu, že raj, ktorý stratili Adam z v vraj existuje a my ako ľudstvo sme určení na to, aby sme sa v tomto raji ocitli s oslavenými telami. V raj na tisíc rokov je tu písané. Ako anieli spievajú a tešia sa, že čas odhalí túto veľkú nádheru, neveriacemu svetu je už veľmi blízko. Predstavím ju ja, keď Nový Jeruzalem zostúpi na zem pri zvonení môjho druhého príchodu. Tebe moja dcera bude povedané, aby si to oznámila tesne predtým, ako sa zjavím. Iba tí, ktorí ma príjmu ako Mesiáša, budú môcť vstúpiť do jeho veľkolepých brán. Každé volanie z neba sa bude týkať všetkých tých, ktorí budú ešte stále odmietať môj veľký dar až do poslednej polnice potom už bude pre tieto úbohé duše neskoro. Už im nebude pomoci, lebo moje milostredenstvo mi bude hodené späť do tváre, alebo šplechnuté späť do tváre v podobe úplného odmietnutia. Toto je tiež tajemstvo nášho života, kde sa aj v Biblii predikuje, aj v tejto knihe potvrdzuje, že nie všetci vojdu do tohto raje. Budú takí, ktorí sa zaprasačia veľkými hriechmi a zločinmi, nepovedia žiadne prepáč, robia si posmech z Krista a jeho preliatej krvi a v tom vytrvajú a túžia po pekle a oni sa tam aj ocitnú. Vysielam nie preto, aby som strašil, ale aby som vyučoval a varoval, aby nikto z mojich poslucháčov na tomto mieste hrôzy sa neocitol. Neprajem mu to. Jediné, na čom teraz záleží, je varovať všetkých, ktorým hrozí, že stratia svoje duše v prospech satana. Zhromaždite ich, moji nasledovníci, jemne ich privete do môjho stáda. Nikdy sa nevzdávajte svojich modlitieb za ich záchranu. Ak máme takých, okolo seba. Môže to byť aj manželstve. Manžel či manželka. Môže to byť brat, ako ja zo brata sa modlím. Už som nervózny, lebo je to veľa rokov a nie ani sa rozhodnúť pre nejaký svetý a dôstojný život. Ak máte nejakého známeho, ešte není zatratený. Modlite sa aj za ňo. To je znakom toho, že u vás prebýva duch Boží, že ho neodsudzujete, že ho ešte nezatracujete. Ak niekto zatracuje nejakého človeka, ktorý mu ublížil, ktorý sa nepekne chová, ktorý je možno fakt obeťou posadnutý temnými silami, on ho už odsúdi. A pripomente mu, že prekračuje svoje kompetencie. Ty nie si Boh. Ty nie si Ježiš, aby si ty niekoho hádzal do pekla. To, ty nemáš na to ako kresťan právo. Ako pohán, keď chceš byť pohán, no tak práva má všetky, rob si, čo chceš. No ale to není, to není uctievanie Boha. Ak chceš uctieť Boha a nasledovať Ježiša, tak neodsudzuj. Vidíš, že je obrovský problém, tak sa vrúcne za niekoho modlí. To je naša povinnosť aj, aj pripomenúť, že ťažkí hriešnici budú zatratení, nekajúcnici, ale a nemáme právo o niekom prehlásiť, že ani to, že je Boha pustý blázon, alebo že si skončíš v pekle. To je klamstvo, to je pícha moja, keby som toto robil. O moji milovaní nasledovníci, keby ste mohli vidieť nový raj, keď sa nebo a zem spoja v jedno, padli by ste na kolená a plakali od radosti a úľavy. Pre tých z vás, ktorí sa obávajú konca čias, keď sa zem, ako ho poznáte, zmení, musíte mi dovoliť, aby som zmiernil vaše obavy. Zoberte so sebou svoju rodinu a všetci sa budete radovať v čistej, úplnej láske a harmónii. Budete mať dokonalé telo, neporušiteľné, bez chorôb, bez fyzickej smrti či starnutia, Všetci budete mať svoj vlastný príbytok s trávou, stromami, horami, riekami, potokmi a kvetmi, ktoré vás budú obklopovať v celej svojej nádhernej kráse. Zvieratá budú krotké a budú žiť v miery v harmónii so všetkými božími deťmi. Uvidíte, ako sa vaše deti vydávajú, majú deti a všetci budú svetkami zázraku rodín, ktoré vstanú z mŕtvych. No tak tuto musím skočiť. Prepašte, že skáčem do textu. Toto je pre nás kresťanov, myslím, že všetkých vierovýznaní, absolútna novinka, niečo nepredstaviteľné, nečakané, že v oslávených telách, ak sa dostanú do raja, budú svetkami zázraky rodín, že sa tam ich deti dozrievajú a vydávajú. Toto nás na teologickej fakulte, ale určite neučili, o tom nevie skoro nikto nič. Ak je táto pravda, no tak, tak to bude zaujímavé. To znamená, že bude sexualita v nejakej inej podobe, keď bude vzkriesené telo. Kto vie, čo to, ako to bude, necháme sa prekvapiť. No ale antikoncepcia tam určite nebude treba. Ako tu v tomto hriešnom svete. A chodiť sa potom z toho spovedať. Keď to niekto používa, to sú tiež také nesveté túžby, že niekto má veľké ego a potrebuje veľké dávky a veľmi hlboko ísť do tela, niekedy tú ženu to bolí, ak je citlivá, má Ducha Svetého. Všímaj si to, keď to niekoho boli, nerob mu zle. Nenúď ho, lebo títo pracháči veľké ega a oni to robia, chcú si urobiť dobrá, nahádžu takú hrubosť do tých žien. A to sa im vráti, potom ženy sa im pomstia iným spôsobom. To je tiež akási strata jemnocitu. Dajme na to pozor. Antikoncepčná mentalita vlastne podporuje intimnom živote kriminalitu, pretože nafokuje naše ega. Toho, kto má veľkú vášeň, potrebuje veľké dávky a je bezohľadný, robí a utrpenie niekomu, si robí dobre pritom. To je tiež istý druh a veľmi nepríjemnej masturbácie v partnerskom vzťahu. Máme telefón, nech sa páči. Pozdravujem vás všetkých svetlo vaše. A počúvam vás, náhodou som to zapol, ale oslovili ste ma. Poviem môj príbeh, ktorý je veľmi dlhý, takže možno môžem ho urobiť na pokračovanie. Ja som mal firmu v Prahe a keď som išiel do Prahy, išiel, prišiel som do Prahy a chcel som ísť na ruletu som chodil, tak som sa preženal predtým Pane Bože, pomáhaj mi nejak, nejaké peniaze vyhrať, lebo chýbajú mi teraz peniaze. A, alebo pomôž mi, to som povedal, hej. No, išiel som, nič, nič sa nejak nedialo, ale keď som, sa, keď som išiel znova do Prahy, ja som požiadal o pomoc, lebo vedel som, že je povedané požiadaj a bude ti dáno. Tak, no, tak som požiadal a stalo sa mi to, že keď som išiel znova do Prahy na ďalší deň do firmy, tak som havaroval na diálnici pri Brne a bol som mesiac v klinickej smrti. Mesiac. Viete, čo sa deje v klinickej smrti? Ja no, som bol niekde, kde ľudia bežne ako asi nechodia a dostal som tam vydanie, ktoré proste nemôžem hovoriť, ale diali, diali, diali sa mi tam veci, ktoré nie sú normálne. A odvtedy, odvtedy niekto stále pri mne, ako hovorí sa tomu aniel strážny. Ja som chodil každý rok aj cez COVID do Grécka a raz sa mi tam, poviem, príbeh namočil mobil a uh, ušla no, s myžlami letenka z mobilu. Tak som prišiel na letisko a tak som si sadol a pozeral som, No ako sa ja idem domov dostať, keď nemám letenku? V tom momente prišla ku mne krásna mladá žena v bielom celé šaty a bol pri nej nejaký človek, chlap, ktorý sa stále otáčal. Ja som nevedel, ona sa spýtala, že čo mám za problém. Po slovensky, to bolo e, v Grécku. Viem, to sa mi stalo, ku nemám, nemôžem uh, letenku dostať z tohto mobilu vonka. Tak neviem čo, ukáž, zobral mi mobil, tu kladol ho dva razy, a vraví mi, poď so mňou. Išiel som s ňou a teraz ja neviem, lebo viete, že títo anieli sú v tretej dimenzii a oni sa dokazujú zneviditeľniť. Ja som, som teraz neviem, prišli sme k okienku a ona len ukázala svoj mobil, môj nie. Len tak cez okienko. Tá ženská sa na nás ani nepozerala za tým okienkom, ale proste prešli sme ako neviditeľní. Tak sme prešli a do haly prichádzame a tam mi hovorí aj s tým svojim strážcom, že dočkaj, mm, prídeme za chvíľku. Vtedy som ich nevidel, zmizli. Na tom záchode oni zmizli, ja neviem, či sa neviditeľní alebo čo. Hľadal som ich, prišiel sme do Bratislavy, ja som zistil, že niekde sa mi stratili. V Bratislave znova, nikde som ich, odtedy som ich nevidel, lenže odtedy sa mi dejú neskutočné veci, že stále je niekto pri mne. Ja keď niečo potrebujem, tak len poviem, bude ti ráno a dostanem to. Ja som, ja som invalidný bezdomovec teraz, akože peniaze nehrajú rolu, ale dostal som danie možnosti, že liečím ľudí z, z, z, z chorob, ktoré sa nedajú liečiť, napríklad z rakoviny. Chodím do Bratislavy a e, vždycky, vždy, keď je voda nejaká, tak tam sadnem aj s tým chorým ja vidím nejakú energiu, ako liečím tak, ako liečil Ježiš. Nedotýkam sa len energiou z vesmínu, ja vidím tú energiu, ako padá, ja dám ruku nad hlavu, lebo hlavu vždycky vyliečím a hlavu vyčistím a ten človek je za 15 minút zdravý. Rakoviny, všetky choroby bohatých milionárov, som bol milionára v Bratislave, tiež mal nejaký problém, liečím všetkých ľudí z týchto chorôb. Takže dostal som no, takú... No kde vás, danosti, kde vás môžu nejakí ľudia, ktorí by vás... Som bezdomovec, ale mám túto danosť, že viem liečiť ľudí, ako liečil Ježiš. Toto robím. To čo, to, čo robil Ježiš, to robím aj ja. Neviem, čo no všetko... A kde vás môžu ľudia stretnúť? Liečím ľudí e, z, z ktoré sa nedajú vyliečiť normálne. Ja môžem postupne vám hovoriť ďalšie príbehy, ale zatiaľ to nechám takto. No počúvajte, kde vás môže niekto, kto je chorý vážne, kde vás môže nájsť, keď máte takýto dar? Viete čo, ja som v Ružomberku, o, toto je moje číslo, ako ho máte, tak si ho kľudne dajte a kľudne ho môžete, môžete dať. Chodia ľudia ku mne, ja ich liečím takže energiou, mm, mm, ja neberem peniaze, to zadal si, aby vedeli, že ja tento dar som dostal tak, aby som ja ne, nepotrebujem. Ja keď niečo potrebujem, len požiadam a dostanem to. Takže ja, ja neberem peniaze od ľudí. To by som chcel upo povedať dopredu. No ak je toto ale pravda, som, tak nech vás pán žehná, tie krásne charizma. Ja som ako bezdomovec, ale v záhradkovej oblasti pod Čebratom, pod horou Čebrat. A tu na, vlastne keď je leto, tak eh, stačí, že ich posadím, lebo pod horou pyramidovou horou tu nad Dyvom. Čiže viete, že tam je najväčšia energia z pyramidy, e, za to tam tí faraóni sa dávali pochovať, za to mysleli, že sa, sa oživia. No a vlastne ja robím to isté. Presne, a zažil ste v klinickej smrti aj premietanie života a stretnutie sa s bielým svetlom? Nie, nie, tieto veci, čo ľudia hovoria, že to, to, to nie, ja som stratil pamäť, ja som rok, e, ja som E, mesiac som bol v obyčných hádoch, som sa dával dokopy, potom som ležal mesiac v, v Kováčovej, kde som sa učil chodiť, všetko som zabudol, všetko som sa znova učil od znova, ale dostal som tieto dary, že, že liečím ľudí a ešte, ešte ďalšie veci, že písali o mne mnohom čase, že bezdomovec uh, vedcom, hej, písali Branislav Fajta, bezdomovec vedcom a písali tam normálne, že a, aké dary mám, čo všetko dokážem. Čiže 5, 5 výchto, že vidím budúcnosť, viem liečiť ľudí a ďalšie len, že a ešte som tam že predpovede dal, že posledná predpoveď bola, že Židia stratia moc na svete. Za 3 mesiace som tu mal človeka, ktorý sa ma vypytoval, vodil mi, dal, dával mi všetko možné peniaze, všetko. 3 mesiace chodil ku mne, až po 3 mesiacoch mu povedal, Jarko, v Mosade sú spokojní s tou prácou, no a už som ho viac nevidel. Viete, Mosad, výžňarovská tajná služba. Lebo písali v mnohom čase a posledná moja predpoveď bola, že Židia stratia na svete moc. Za tri mesiace som tu mal agenta Mosadu. Predstavte, agenta Mosadu na Slovensku. Tam. A čo, čo od vás chcel? Bol to Slovák, bol to Slovák, ale bol to spolupracovník Mosadu, ja neviem, ako, ako mal postavenie vysoké. Ale vravím, vodil ma do, do, do k sebe na chalupu za kežmárok na polské hranice. Tam každý e, víkend som tam bol aj so obsom a vodil ma do Polska. Všetko, čo som potreboval, to mi dal. Všetko mi dal ten človek. Mal toľko, ten nevedel, čo s peniazmi. E, e, povedal, koľko zarába, ale ja som musel zarábať, neviem, odkiaľ mám peniaze. Ale ja, tí agenti majú peniaze na zvýš. Na pivo, kožušiny na zem mi kúpil, lebo ja bývam v chatke tu na kožušiny na zem a proste dal mi všetko. Peniaze, všetko, čo som potreboval, to mi dal. No ako vidíte, čo nás čaká tohto roku, pán poslucháč? Na čo sa no, majú ľudia Nebudem pripraviť? hovoriť, lebo to by sa nemali hovoriť. Viete? Povedzte, ani, nebojte sa. Ani, si, ani Sibila nepovedala, vravela v hádankách, veď viete, čo Sibila hovorila. Zažijeme veľkú vojnu? Dostal som takú otázku od jednej pani nie. poslucháčky. Nebude? vojna nebude, lebo my sme chránení z vesmíru, máme ochranu a toto nebude vojna, lebo nemôže byť vojna na Zemi. Zažijeme pád meny podľa vás, či nie? E, to som napísal, som tie predpovede moje, bolo, že sa rozpadne Únia a e, rozpadne sa aj euro. Tam Myslíte, že tohto roku to príde? V čase, keby ste si prečítali, to bolo v roku 2011, som tu dal tie predpovede, 5 predpovedí, rozpadne sa Únia, rozpadne euro a ešte e, o tých židoch som napísal ešte, ešte dve veci. 5, predpovedí chcela do mňa tá redaktorka Solnového času, keď bola za mňa v Luzomberku. Už mi dal 5 predpovedí tam. A akurát tá posledná o konci tých židov tak e, to ten už Mosadu prišiel za mňou. To všetko viem. Pýtal sa, kedy, kedy padne dolár. On sa ma pýtal aj na ďalšie veci, čo som vedel, ale to som povedal, že vieš čo, tieto veci ma nezaujímajú, to, o to sa nestaram, či padne dolár alebo nie. Mňa zaujíma vero. A to sa, to sa rozsype, to viem. A aké, akého ste vyznania? Ja som nie žiadne, ja, ja keď keď, týto, keď som dostal toho aniela a tieto veci, ja mm, no, mal, mal by to byť kresťa, lebo ja som chodil aj na náboženstvo, ako malý chlapec som musel do kostola chodiť každú nedelu a teraz už nie, toto veci neriešim. Ako, ja vždycky sa pýtam tých hore, ja keď niečo potrebujem vedieť, pýtam sa tých hore, že ako to mám, alebo keď liečím niekoho, tak sa spýtam tam hore, môžem ho, je to dobrý človek, keď oni mi povedia, že hej, môžeš ho vyliečiť. Viete, lebo môžu byť nejakí ľudia, ktorí sú uh, mm, nastačení alebo čo, alebo uh, chcú skúšať čo a toto a oni mi povedia, či to môžem robiť alebo nie, hore. Komunikujem s nimi, ja neviem, s kým komunikujem, ale uh, komunikujem s niekým hore, kto je, ale neviem s kým. Neviete s kým, ale nejaké energie, Nie. lebo my sa, my sa slovo energie obávame, že to môže byť ezoterický anjeli, Eh, lebo my máme taký termín špeciálny, že Božia milosť. Ježiš uzdravoval Božou mocou, Božou milosťou. Nevidíte v tom rozdiel? Tieto veci, ja viem len, že to je energia. Odkiaľ je, že, že je hora, že ide tá energia hora, to vidím. Ja vidím, uh, keď padá tá energia, že ide zhora. No, Nereším, odkiaľ to ide, ale viem, že to nemôžem to v meste robiť, lebo tam sú zlé energie. Môžem iba, keď je čistá voda, pri čistej vode robiť tú energiu toho vyľuje síce tou energiou. Lebo ja, tak vám poviem, Ježiš liečil energiou tiež a Ježiš liečil energiou, my ničím iným. Energiou. Nie, no, Ježiš liečil Božou mocou, to je rozdiel. Alebo aká, ale bola to energia. Tak, môžeme to nazvať energia, len keď to niekto povie v kresťanstve energia, tak sa prezradí, že je ezoterik. A že ja, nejde z čistého zdroja, že to je nejaká príroda. Ja, ak som bol, ja, ak som v s tými hore, alebo mne nechodia, tí štásovia, tak ja mm, verím tomuto, týmto veciam. Už čo to je, kto, kto to je, aké to je, to neriešim. Ja viem, že no, komunikujem s nimi a na nich sa vždy obracam, ale to, či to je kresťanstvo, alebo Mohamedáni, alebo kto, toto ja neriešim. A vôbec neriešim tohto vo Vatikáne a tohto, čo tam má zlata v pivniciach a, nie, a ešte bere zlato, ešte bere peniaze od týchto kresťanov z, z, z, Kostolová, ja neviem skade, ale Zlatá člen má tam na, pod zemou, to, to, ja neviem, čo, na čomu to je. To, Hitler, všetci, Hitler všetko zlato dali do, do Vatikánu. Tam je nenormálne veľa zlata vo Vatikáne. O tom my katolíce veľa to, nevieme, to, iba to nejaké klebety. Ale, ale dajte na to pozor, to je taká chyba, keď vám nezáleží, že odkiaľ máte tú energiu, lebo môže to byť aj od nejakých anielov, ktorí nemusia byť čistí. My no, ale nie, veľmi nie, nám... to, ja keď niekoho vyliečím, tak to nebude zlý aniel, alebo padlý aniel, alebo ja neviem kto. Ja, kto tí, čo chodia ku mne, tam e, e, ja viem, že mám ochranu od e, Archanielov, lebo aj s tými som bol v styku, s Michailom a napríklad Rafael to používam, keď chcem liečiť niekoho, koho nepoznám, tak do Rafaela vždy zavolám. Rafaela? Tak to je svetý Archaniel, to je dobré. No ale niekto sa modlí k Samuelovi a ja sa dočítam, nie, že nie, Samuel vláca pekla. Nebudem, ja, ja modliť nebudem do kostolov chodiť kvôli tomu, lebo tam opakujú dookola stále to isté a tí ľudia len kvákajú, kvákajú a vôbec nerozmýšľajú nad tým, čo hovoria len opakujú, opakujú ako blbci, všetko dookola. Ja keď, sa, ja keď niečo potrebujem, nepotrebujem sa modliť. Nepotrebujem dookola opakovať nejaké e, litány alebo neviem čo. Ja proste poviem, požiadam o, o, o to, do, nepovedal Ježiš. Napríklad by sa bavíte o teraz o, tých, o týchto antikoncepciách. Boli antikoncepcie, keď bol Ježiš, neboli žiadne antikoncepcie, nič. Ja viem, že keď keď je niekto veriaci alebo niečo, mám tu na kamaráta, ktorý má 8 detí. Je to z Oravy, má, je on a jeho žena z Oravy, 7 chlapcov, jedno dieťa. Žiadna on, o antikoncepcii ani nepotreboval. A nič ani nemal. A vy máte aký názor na to? Myslíte si, že antikoncepcia je dobrá? Aký je váš názor na antikoncepciu osobný? E, myslíte, že Nie. to je úplne v poriadku? mám kamarátku, ktorá chce dieťa a nemôžu nemôže mať to dieťa. Ak je niekto veriaci alebo niečo, tak má 8 detí. Chápete to? Ak je niekomu dané to dieťa, tak ho bude mať. Ak ho nemôže mať, tak ho nebude mať. To je zhora dané. To je tiež zhora dané, že či má mať, či, či, či to dieťa bude dobré, bude um, veriace alebo niečo. A napríklad títo, čo má 8 detí, všetci chodia bosí títo ľudia. Bosí chodia či je to v meste, alebo idú semka, majú chatku podobne a všade chodia bosí. Hmm. A sú ako veriaci do kostola chodia, hej. A tak je to rôzne na tom svete. No niekto môže byť aj obutý, oblečený a, a v blahobite, v luxuse žijúci a môže skončiť pekle a niekto bosí chodí a môže ísť do neba. Aj je, tak je to, je to na tom svete zaujímavé. Hmm. No ďakujeme vám, začneme končiť reláciu, pán poslucháč. Vaše číslo Dobre. si vypýtam od Peťka Kršiaka, ak by ho niekto náhodou potreboval. Hej, a keď bude sa... niečo, ja ešte zavolám. No, kedy budete mať druhú reláciu? Každý týždeň to je. Dobre, tak ak, ak si spomeniem. No, ak dožijeme. Zavolám, lebo ja som stratil pamäť, ale ak mi to takto príde ako dneska, že zavolať náhodou, tak zavolám. Ďakujeme za váš príspevok. Ja Majte sa pekne. pekne. S pánom Dobre, Bohom. Tak ja tu dokončím to posolstvo, ktoré máme. Uvidíte, ako sa vaše deti vydávajú, majú deti, všetci budú svetkami zázraku rodín, ktoré stanú z mŕtvych. Toto vzkriesenie bude také ako žiadna iná a vami predstaviteľná radosť. Znovu zjednotíte sa so svojimi milovanými, ktorí zomreli v tomto živote a odišli už do neba. Budete mať národy, celkovo 12, všetky označené 12 hviezdami. V korune na hlave mojej nepoškvrnenej matky všetky budem riadiť ja s mojimi apoštolmi a prorokmi. Toto je moje kráľovstvo, ktoré mi prislúbil môj otec, odkedy stvoril raj na zemi. Každý, kto ho odmietne, zahynie. Modlite sa, aby všetky Božie deti mali čistotu duše, ktorá im umožní prísť domov do kráľovstva môjho Otca na zemi, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Báš Ježiš. Tak sme si strávili dve hodinky, či teraz niekto to počuje v repríze, dúfam, že to boli prospešný čas na povzbudenie vás vo svetej viere a nádeji. S Pánom Bohom.